Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor diyor ki e, Kafirun surası ile İhlas surası e, e, Resulullah'tan e, sabit oldu e, sünnetlerinde e, na, sabah namazıyla e, akşam namazın sünnetinde okuması mustahab mı? soruyor. Mustahab mı? Yani Kafirun'la İhlas surasını sabah sünnetiyle akşam namazı sünnetini okumak müstehap mı? Evet arkadaş. Ee, Kafirunla İhlas suresi sabah namazının sünnetinde, akşam namazının sünnetinde okumak sünnettir Resulullah'tan. Bu rivayet gelmiş. Onu hiç oku, okuyan sünnete nail olur. Ama okumasan da bir mahsuru yoktur. Ama okusan büyük ecri var. O sünnetlerdendir bu. Kafirun suresi nedir? Kul ya eyyuhel kafirun. İhlas. Kul huvallahu ahad. Ee, İmam Müslim e, Abu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah Abu Hureyre radıyallahu anhum diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله ahad. Fecr namazında her zaman duyurduk Resulullah bu surayı okurdu. Fecr rükatinde yani sabah namazından önceki iki rükatte. Abdullah İbni Ömer diyor ki e, İmam Nesai'nin rivayetiyle diyor ki her zaman ramaktu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem 20 mara 20 seferden fazla duydum Resulullah'ı yakra'u fi ruk'ateyni ba'del mağribi mağrib namazında yani akşam namazından çürüç çürüç atinde akşam namazından sonra çürükat sünnette ve sabbah namazından önce e, çürükat sünnette kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad okuyordu. Evet. E, bundan dolayı alimler demişler ki bu e, çizini okumak sünnettir. Ama alimler diyorlar ki neden bu çizsi? Tabi nedenliğini bilemeyiz. Çünkü nedenliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamamış nedenliği biz yaparız, niye böyledir diyemeyiz. Bu Allah'ın emridir, Resulullah'ın emridir, uyuyoruz. Ama olabilir biz istimbati, istimbat ederek bir fıkıh çıkartabiliriz. Alimler de istimbat ederek bir fıkıh çıkartmışlar buradan. Ne demişler? Hikmet budur ki bu surayı okumakta. Çünkü bu sura mesela üç tevhidi de kapsıyor. İhlas surası. Üç tevhidi de önceden kapsıyor. Sen de cüne üç tevhidi ikrardan başlıyorsun. Cünü de üç tevhidi ikrardan bitiriyorsun. E güzel bir şey. Çok güzel bir şey hem de. Hikmeti eğer anlaşılıyorsa. İnsan sabah ne okuyor. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bu ne? İhlas surasında ne var? Rububiyet surası var. İsim sıfat surası var rububiyet ve isim sıfat surası var. Ne yapıyorsun? İkrar ediyorsun. Kafirinde ne suratu var? Tevhidül ibade. Üluhiyet tevhidini ön plana çıkar diyor. Yani sen Allah'a tevhidle başlıyorsun sabahlar, akşamlar tevhidle bitiriyorsun. Tevhidül ibade ne diyor? Kul ikrar ediyor. Senden başka kimseye ibadet etmem. Senden başka kimse ibadet eden de diyeceğim lekum dinukum veliyedin. Anlatabildim mi? Bu da nedir? Tevhidi ikrar etmektir. Evet velhamdülillahi rabbil alemin.